Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Եթերում հայաց հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։ Արցախը ծանրագույն օրեր է ապրում։ Այսպես էր եւ 100 տարի առաջ։ Պատմությունը կրկնվում է, միջդեռ դասեր այդպես էլ չեն քաղում։ Անդրանիկ Զորավարն իր հայկական առանձին զորամասով 1918 թվականի օգոստոսից 1919 թվականի մարտի վերջը Զանգեզուրում էր եւ պատրաստվում էր մտնել Արցախ։ Արցախցիներն իրենց փրկությունը, թուրքական լծից ազատագրումը կապում էին նրա հետ։ Տարբեր մակարդակներով բազմաթիվ նամակներ են հղվել Զորավարին։ Արցախի հայությունը խնդրում էր նրան փութալ օկնության օրհասական վիճակում հայտնված իր հայրենակիցներին, ամբողջ հույսը մեծ հայդուկապետի վրա էր։ «1918 թվականի նոյեմբերի 16-ին սկսվում է զորաշարժը դեպի Արցախ։ Ջարդելով թուրք մուսավաթականներին Անդրանիկ զորավարն անցնում է Զաբուխը եւ մտնում Ավդալար գյուղ, Լաչին։ Այստեղ նրան են տալիս Ադրբեջանի գեներալ նահանգապետ Թոմսոնի նամակը։ Անդրանիկից պահանջվում էր զորքն առաջ չշարժել ու վերադառնալ Գորիս։ Պահանջը կատարվում է։ Միջդեռ զորավարը նոյեմբերի 20-ին պիտի մտներ Շուշի։ Thank you. Ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղի հայության ազգային խորհրդի նամակնանդրանիկ զորավարին, գրված 1919 թվականի հունվարի 28-ին Շուշեից։ Ձերդ գերազանցություն։ Այն օրվանից, երբ ձեր քաջարի զորքերը եկան բանակ դրին Զանգեզուրի սահմաններում, Ղարաբաղի հայությունը մինչև վերջին ժամանակներս թեև շրջապատված ճշնամիների կուրշղթայով իր հույսը չէր կտրում եւ միշտ սպասում էր բազմաչարչար հայ ժողովրդի ալեզարդ հերոսապետի գալստին։ Նույնիսկ երբ տաճիկները տիրել էին Ղարաբաղի կենտրոնին, Շուշի քաղաքին, ժողովուրդը իր սրտի խորքում չհաշտվելով կատարված փաս արվեստի հետ իր հայացքն ուղղել էր դեպի արևմուտք եւ այնտեղից էր սպասում իր փրկությունը։ Անգլիական առաջին միսիան կարծեք եկավ խորտակելու ժողովրդի հույսերը։ Գեներալ Թոմսոնի հերագրի համաձայն՝ դուք ակամայից կանգ առաք հակարլույե ափին, առաջ չանցակ, որից հետո Ղարաբաղը մնաց բախտի կմահաճույքին ենթակա։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Ղարաբաղը միանգամայն մոռացության տրված է եղել մեր կենտրոնների կողմից։ Թեև իր ժամանակին քանիցս կենտրոնների ուշադրությունն են հրավիրել։ Այնուամենայնիվ այստեղից ուղղված գրությունները եւ հատուկ ներկայացուցիչների միջոցով արված դիմումները մնացել են ձայն բարբարո հանապատի։ Ղարաբաղը իր աշխարհագրական դիրքով ընկած լինելով Հայաստանի մի կողմում, երբ իր հույսը կտրեց կենտրոններից, որոշեց մեն-մենակ ինքնապաշտպանվել թե դրսի գործող ճշնամիներից եւ թե ներսում բուն դրած հայ կյանքի հիմքերը փորփրող անիշխանական տարերից։ Մինչև տաջիկների մեր սահմանները ներս խուժելը հաջողվում էր մի կերպ պահպանել ժողովրդի կյանքն ու գույքը։ Երբ տաջիկները տիրեցին քաղաքին, ինչպես հայտնի է Ձերդ գերազանցությանը, Ղարաբաղի գյուղացիությունը գլուխ չխոնարեց։ Մի մարդու պես ոտքի ելավ եւ պաշտպանեց հայրենիքի ու ազգի պատիվը։ Ղարաբաղի հայությունը այժմ եւս ավելի քան անհաշտ է տրամադրված դեպի ադրբեջանական խանությունը, որը ձգտում է տիրանալ մեր երկրին ու իր հայադավ կարգերը հաստատել այստեղ։ Անգլիական երկրորդ միսիայի տեղը զգալը եւ ձերդ գերազանցության հետ որոշ բանակցություններ ունենալը ժողովրդի տրամադրությունը սկզբում բավականին բարձրացրեց, սակայն հետագայում, երբ ժողովրդի ակնկալությունը չիրականացավ, ընկավ այդ տրամադրությունը։ Անգլիական միսիան տեղս ժամանելուց անմիջապես հայտարարեց երկու հարևան ժողովուրդներին վերջ տալ ճշնամական գործողություններին, եւ որ ինքը եկել է կարգ ու կանոն վերահաստատելու երկրում։ Սկզբից եւ այդ հայ ժողովուրդը իր սովորական օրինապահությամբ եւ լոյալությամբ ընթരാճ գնաց անգլիական միսիայի ցանկություններին, այնինչ ադրբեջանական զինված բանդաները տաջիկ զինվորականների ղեկավարությամբ շարունակ հարցակումներ էին գործում սահմանագծի հայ գյուղերի վրա։ Ամենայն օր տեղի էին ունենում կողոպուտներ խճուղու վրա։ Ասկերանի շրջանի 9 հայկական գյուղերի ջրաղացները փչացել են թուրք ասկերների ձեռքով։ Մինչև այժմ էլ փոստը չի գործում։ Բաքվից եւ այլ տեղերից փոխադրված գումարները տեղ չեն հասնում, իսկ հասնելուց իրենց ծերերին չեն հանձնվում։ Ճանապարհները ոչ միայն խճողին, այլև երկաթուղին հայերի համար շարունակում է մնալ անապահով դրության մեջ։ Հաճախ վագոններից հայ ճանապարհորդներին թուրքերը դուրս են քաշել ու սպանել։ Կատարված բոլոր խժդժությունների մասին շարունակ ներկայացվել է տեղվույս միսիային եւ մի քանի անգամ էլ դաշնակիցների զորքերի հրամանատարին եւ Բաքվի հայոց ազգային խորհրդին, սակայն եւ ոչ մի պատասխան չենք ստացել ցայժը։ Մենք ոչ մի հնարավորություն չենք ունեցել եւ չունենք հատուկ ներկայացուցիչներ ուղարկելու Բաքու եւ այնտեղ բարձելու թե մեր կարծիքները եւ թե որոշ պահանջներ անելու։ Այստեղի միսիան միանգամայն անզոր է, Այդ խոստովանում է նաև ինքը Միսյան եւ չի կարող որևէ ակտիվ քայլ անել ընդդեմ ադրբեջանական ոտնձգությունների։ Միսյան եւս շարունակ տեղեկացրել է Բաքվի իրենց գլխավորին, բայց վերջինից ոչ մի պատասխան չի ստացել ադրբեջանցիները միսիայի հողորտանքները լոկ խոսքեր համարելով վերջերս ավելի քան համարցակ են դարձել։ Երեք եւ մյուս օրը բավականաչափ ադրբեջանական զորքեր իրենց ընտանիքներով մտել են Խանքենդի, գravel այնտեղի զորանոցները։ Նրանց ձեռքին է նաեւ ասկերանը։ Ճիշտ է, նրանք դեռևս ակտիվ գործողություններ չեն սկսել, բայց եւ այնպես մենք չենք կարող հավատ ընծայել նրանց։ Անգլիական միսիան այսօր լավ հանդիսատես է այդ բոլորի եւ արգ գելք չի հանդիսանում նրանց։ Այս բոլորից հետո մենք ենթադրելու ենք, որ ինչ որ դավադրություն է կազմակերպվում Ղարաբաղի հայության դեմ, ինչով բացատրել ադրբեջանական զորաշարժը հայ թրքական սահմանագծի վրա եւ խոճողու ուղությամբ դեպի Շուշի։ Եթե իր ժամանակին մենք հատուկ ներկայացուցչություն ուղարկեինք Բաքու, երևի այնտեղ կհաջողվեր այդ ամենի մասին իրազեկ դարձնել ոչ միայն դաշնակիցներին, այլև գլխավորապես մեր ազգային մարմիններին, որոնք գուցե որոշ լուրջ քայլերի կդիմեին։ Մասնավոր աղբյուրներից իմացանք մենք, որ Գանձակի նահանգապետի նախագահությամբ աղդամում համագումար է կայացել եւ հայադավ ինչ-որ ծրագրեր են ընդգծել։ Ինչպես հիշեցինք վերը, մեր ներկայացուցիչները վաղուց պիտի ուղարկվեին Բաքու եւ Երևան, սակայն չի հաջողվել։ Քաղաքում որոշ անձինք, որոնք միանգամայն հակառակ են եղել ձերդ գերազանցության տեղս գալուն, այսօր ամբողջ թափով դեմ են գնում ընդհանուր ժողովրդի ցանկություններին ու կամքին։ Դժբախտաբար այդ մարդիկ առնչություն ունեն անգլիական միսիայի հետ եւ վերջինս նրանց ի պաշտոն է հաշվի է առնում, ուստի միանգամայն անհնարին դարձնում նրանց վրա որևէ ճնշում գործ դնելը։ Նրանք կարծեք գտնվում են անգլիական միսիայի հովանավորության ներքո։ Այսօր Ղարաբաղում կարծեք ճիշտ եւ ճիշտ 150-ից 160 տարի առաջ կատարված դեպքերն են կրկնվում։ Այն ժամանակ ամբողջ ժողովուրդը ընդհանուր գործին էր փարված, իսկ մեկը Մելիքշան Ազարը իր համախոհներով հանդերձ թուրք փանախանի հետ էր դաշնակցել։ Այսօր ճիշտ է, վերոհիշյալ անձինք դեպի Ադրբեջան ձգտում չունին, սակայն եւ մեր ընդհանուր մտածելակերպին ու գործելակերպին հակառակ են ընթանում։ Ուրեմն եւ անհամաձայնության սերմեր ցանում ժողովրդի մեջ։ Ղարաբաղի հայ ժողովրդի միակ նպատակն ու որոշումն է երբեք եւ ոչ մի դեպքում գլուխ չխոնարել, չընթարկվել Ադրբեջանին եւ միանալ հայության ընդհանուր կենտրոնին, Արարատյան հանրապետությանը, բայց մեր տխրահրճակ հերոսները իրենց արտաքո կարգի ռուսասիրությամբ ձգտում են Ղարաբաղն առանձնացնել եւ նույնիսկ թրքական հարթավայրի հետ միասին ապագա Ռուսաստանի սահմաններում ինչ որ քաղաքական ինքնավար միություն ստեղծել։ Հիմա հենց այդ պատճառով էլ վերոհիշյալ անznավորությանց ու հոց մեծամասնության միջև համաձայնություն գոյություն չունի։ Այդ անհամաձայնության պատճառով զինվորական ուժը մեզանում օրեցօր թուլացել է եւ շատ մոտ ապագայում գուցե միանգամայն ոչնչանա։ Ժողովուրդն այսօր չգիտի ինչ անել, ում դիմել, Որոշ մարդիկ խաղում են նրա բախտի հետ, ընդհանուր գործը ծառայեցնում են իրենց փառամոլությանը եւ հերուն չեն կարողանում տեսնել։ Վաղվան օրը մեր ժողովուրդը պիտի կանգնե կորստյան անդնդի առաջ եւ չի գտնվելու մեկը, որ փրկի նրան։ Ժողովուրդը թեև գլխի է ընկել, թե ինչն է բանը, սակայն եւ ոչ մի հնարավորություն չունի ազատվելու բախտի բերմամբ, այսպես ասած, հերոսացած անպատասխանատու անհատներից, որոնք միայն եւ միայն փառասիրությամբ են տարված։ Այսօր մեր դրությունն ավելի անորոշ է, քան տաճիկների տեղս եկած ժամանակը։ Այն ժամանակ մի կողմում հայ ազատասեր գյուղացիությունն էր, զենքը ձեռքին ու չեր ուզում խոնարվել բիրտուժի առաջ, իսկ մյուս կողմում տաճկական բարբարոս կառավարությունն էր, որ պատրաստ էր ամեն րոպե ծվատելու հայությանը։ Տանջալի այն օրերին ընդհանուր կյանքը ավելի նկատելի էր դառնում, քան այժմ։ Որոշ մարդիկ այժմ անձնական քաղաքականություն են առաջ տանում առանց իրեն ժողովրդի կամքը հարցնելու։ Ժողովուրդը վաղը կամ մյուս օրը բոլորովին պիտի լքվի եւ կորցնի իր գլուխը։ Նման պարագաններում ձերդ գերազանցություն ավելի քան անրաժեշտ է այստեղ ձեր ներկայությունը, որով եւ կփրկվի ընդհանուր դրությունը։ Ժողովուրդը ձեզ է ցանկանում եւ ուզում է տեսնել իր մեջ իր հարազատ, սիրած ու պաշտած հերոսապետին։ Ձեր ներկայությամբ իհարկե այլևս անգլիական միսիան չի կարող լուր հանդիսատես լինել, հարկադրված կլինի ակտիվ քայլերի դիմելու ադրբեջանյան ոտնձգությունների դեմ։ Այստեղից ոչ մի հնարավորություն չկա ներկայացուցիչներ ուղարկելու Երևան եւ այնտեղ իրազեկ դարձնելու հայկական կառավարությանը մեր շրջանի կարիքների եւ պահանջների մասին։ Խորհուրդս մասնավոր կերպով տեղեկացավ, որ ձերդ գերազանցության հանրարարությամբ Զանգեզուրի կենտրոնական խորհրդի կողմից ներկայացուցիչներ են գնացել Երևան եւ այնտեղ պիտի հրապարակի վրա դնեն նաեւ Ղարաբաղի հարցը։ Խորհուրդը համոզված է, որ ձերդ գերազանցության միջնորդությունները Երևանյան հանրապետության եւ դաշնակիցների հետ դրական հետևանքներ կարող են ունենալ ուստի եւ հայտնելով ձեզ ընդհանուր ժողովրդի ցանկությունը, հուսով է, որ դուք ձեր սիրալիր ուշադրության կարժանացնեք Ղարաբաղն ու նրա կարիքները։ Thank you նամակի տակ ստորագրված է նախագահ Եղիշե Իշխանյան։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ղարաբաղի հայության ազգային խորհրդի նամակն Անդրանիկ Զորավարին գրված 1919 թվականի հունվարի 28-ին Շուշիից։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի օգոստոսի 29-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյանը։